lerni helpe de versajoi. Se oni comensas lerni novan lingvon, oni devas pli mal pli tempe ocupigi pri quar cefai elementoi de lingvo lernado, nome pri la el parolo de vortoi cae frasoi, la lernado de vortoi, la grammaticae reguloi, cae la scrip sistemo. Tio principe validas por la lernado de ciui lingvoi, set mi volas citie concentrigi pri la lernado de Esperanto. Char por la lernado de Esperanto aldonigas ancora o grava factoro ciu cundecidas pri la resulto de la lernado, nome la positiva sinteno, la interesso, au ec entusiasmo por lerni tiun arte faritan lingvon, kiu ja tenas pli grandan distanzon alla homoi, ol landai lingvoi. De viga lernado de esperanto en lerneio, en la hodiaua situatio de la lingvo, ne al portus grandan successon, chargine creas ligoin al aliai homoi. La instruado de esperanto do ocasu en privatae cursoi, cae en la interreto, char tie eblas presenti la lingvon tiel, che lernanto povas ancau contentigi individuain besonoin. Plei gravas de comence paroligi lernantoin, char parolado estas contentiga. Ju pli oni capablas paroli, des pli oni emas daurigi la lernadon mi occupigias pritiu temo jam de pli ol dudec iaroi. En la iaro 1990 ok, mi publicigis en mia ret pagiaro esperanto curson cun la nomo esperanto lautacto. La curso celas german parolantoin, sed estas adaptebla ancau por parolantoide aliae lingvoi. Mia ideo tiam estis, che eblas rapide ec paroli la lingvon, se unu flanque oni comenzas per vortoi, kiwi estas egalai en ambau lingvoi, au kiwi estas tre similai. Cai ali flanque, por faciligila en memorigon de la vortoi, cai frasoi, la lern materialo presentigas en verso formo tio iam estis metodica progresso, set tio ne suficis. Gi estis ancora utro teorietza. Oni ja per tiu sistemo povas rapide lerni el parolon, vortoin, cae grammaticon, set gi ne estas entusiasmiga. Se la lernanto parcherigas la versajoin, tiam ne ec estas felicio sento, cae tial ne suffices stimulas la lernanton por plua lernado. Dum la passinta iaroi mi faris diversain in provo in por solviti un problemon. Por exemple la weble agrabligi la lernadon, sed tiui provoi ne trafis la essenzon. La essenzo nome estas che iam la unuae frasoi causu contentezon pri la persona progresso en la lernado, do la constato che oni ja capablas paroli la lingvon. Tio povas funccii nur per tuia ripetado de audita materialo, cae tiu materialo devas ancau enhavi stimulain cae emociigain elementoin. Mi nun iam vercis in quar liniaen versagioin, sed estas tre facile cae svitige, verci versagioin, kiui estas facile el paroleblai, cae memorigeblai. Mi tial ancora ne volas publicigi miain unuain quar liniaen versagioin. La principo de la versagioi estas, che la unuae strofoi en havu la plei facile el paroleblain sonoin de esperanto, ciui ne postulas apartan exerzadon. Tiam, iom post iom, aldonigas, en la sequae strofoi, pli malfacile el paroleblai sonoi, ciel exemple ro cae gio. Aliflanque, la fraso e iam de commence en havas la plei grava in grammatica in elemento in exemple la accusativon mi vercas ti un articolon por trovi cun laborantoin por la vercado de instrua i versajoi prefere la modelo. modello tio estas nur modello Kiu helpu en lernado

retradio c aldone.doe Ancau voce registrajoi estos bonvenai. Mi antau dankas pro via helpo.